Allahun e madhruar e falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E ne jemi edhe sonte në takimin e radhës dhe takimi i sonte me lejen e Allahut është përmbyllje e surës El Ma'arij, kësaj sure që kemi filluar me e trajtu në dy takimet e fundit, Dhe kemi thënë se kjo sure ka përmbledhur me të vërtetë bazat e rëndësishme të besimit, ka përmbledhur edhe gjithashtu bazat e rëndësishme të dilemave dhe reagimeve që kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë drejtuar karshi tij, Por edhe kjo sure ka përmendur edhe bazat e njeriut, kush është njeriu, si vepron në situata të caktuara, dhe se ky njeri pa dyshim në mungesë të besimit, në mungesë të udhëzimit, në mungesë të shpalljes, realisht është i zbrazët. Në trajtimin e përgjithshëm të kësaj që Allahu ka përmendur, kemi thënë se është i zbrazët dhe në momentin kur nuk mbushet me udhëzimet e duhura, atëherë kjo zbrazëti realisht menaxhohet nga armiku i tij. Andaj nuk din as me u gëzu e nuk din as me u pikëllu. Në rastet e pikëllimit bëhet, domethënë, i përfshirë nga paniku, nga frika, nga tmerri, ndërsa në rastet e begatisë bëhet koprrac, dorështrënguar e kështu me radhë. Prandaj ky është njeri, njeri i kësaj bote, edhe pse normalisht Allahu xhel-le ue ala kur shpërfaq disa anë negative të njeriut në Kur'an, absolutisht nuk e ul vlerën e njeriut që ia dha vetë Zoti tebareke ue teala. Mirëpo i tregon këtij njeriu se ky je ti, andaj duhesh që të përmirësohesh dhe duhesh që të ndriçohesh dhe mbushesh me udhëzimet e shpalljes që të kompletohesh. Andaj sikur që je kompletuar në aspektin fizik, në pamjen e jashtme, duhesh të kompletohesh edhe në pamjen e brendshme. Ngase kjo pamja e brendshme realisht është ajo që e shpërfaq vlerën tënde dhe pozitën që duhet ta arrish tek Allahu xhel-le xhelaluhu. Në momentin kur nuk je i kompletuar, atëherë padyshim se Mangësitë tua do të shfaqen në situata të ndryshme të jetës. Do të shfaqen edhe në kohë të begatimit, po edhe në kohë të sprovës, edhe në kohë të kamjes kur ki, po edhe në kohë të skamjes kur nuk ki, e kështu me radhë. Dhe kur Allahu xhel-le ue ala të ndrozë përmend kët aspekt të njeriut që duhet të jetë i kujdesshëm e të ruhet Padyshim se nuk e lën këtu trajtimin, nuk është kjo pika. Dhe kjo është tradita e trajtimit kuranor. Sa herë përmenden problemet, përmendet zgjidhja. Sa herë përmendet Sëmundja përmendet shërimi dhe ilaçi. Sa herë përmendet mëkatimi, përmendet pendimi. Sa herë përmendet dënimi, përmendet shpërblimi, që të jetë trajtimi i kompletuar. Edhe këtu Allahu xhelle ue ala pasi që përmend njeriun nga ky aspekt, nga kjo pikëpamje, dhe thotë se është i zbrazët dhe si pasojë e kësaj, domethënë, përfshihet let nga paniku, nga frika, ku është zgjidhja, ku është ilaçi i kësaj? Allahu xhelle ue ala në vazhdim thotë, illel musallin. Domethënë, njeriu është i tillë që, kur sprovohet, e kap paniku, frika, e humb stabilitetin, kur begatohet dhe ka mirëqenie të mirë, përfshihet nga koprracia dhe dorështrëngimi. A janë të gjithë kështu? Jo. Kush bën përjashtim nga kjo? Illel musallin. Përveç atyre që i kanë cilësitë në vijim. Ata të cilët arrijnë, arrijnë që të përvetësojnë veti edhe cilësi të përmendur në vijim, këta bëjnë përjashtim nga ky kategorizim që e ka bërë Allahu xhelle ue ala për njeriun. Kush janë ata? E para është illal musallin. Përveç atyre që falen. Ata që e falin namazin, musallin, ka filluar, ka filluar Allahu xhelle ue ala, të nderuar vllezër dhe motra, në përmendjen tash të cilësive, që duhet njeriu me i pas, veprave, që nëse njeriu e mbush veten me to, këto vepra i mundësojnë stabilitet. Dhe sa ma tepër ka prezencë të këtyre veprave, të këtyre cilësive, aq ma stabil është, aq ma i palëkundur është, aq ma i qëndrueshëm është në këto stuhi të jetës. Sa ma tepër është i zbrazët nga këto, atëherë është i pa i pavlerë. Atëherë është i lehtë. Atëherë është i paqëndrueshëm. Dhe kur ka filluar Allahu xhelle ue ala sikur që përmenda, me i përmend tash këto cilësi e këto veti, fillon me namazin. Bëhet një pyetje këtu. Pse nuk ka filluar me besimin? Imani është i rëndësishëm. Madje është vendimtar. Pa iman nuk kanë kuptim asnjë nga këto vetit. Pse Allahu xhelle ve ala ka filluar me me namazin? Allahu alem. Ai fillon me çka don, ai mbaron me çka don. Por disa nga dijetarët e kanë përmendur një dobi Dhe kjo dobi mendoj se është shumë e rëndësishme. Nganjëherë në trajtimet e shpalljes përmendet përmendet pasoja, nuk përmendet shkaku. Përmendet domthon ë Prezenca e diçkafit përmes një veprimi, që nënkuptohet se ky veprim është shkaktuar për shkak se ekziston kjo apo ta. Dhe këtu ka dobi të shumta. E para është se përmendet përmendet cilësia e duhur, por edhe përmendet, domthon, ë ë manifestimi i duhur i besimit në këtë rast. Për shembull, Allahu xhelle nuk e përmen imanin, por e përmen namazin, që i bje se, që i bje se, namazi është, namazi është tregues i imanit, Namazi është tregues i imanit. Ai që falet në esencë ka iman. Imani e ka bërë që të falet. Madje edhe cilësia e imanit matet me namaz. Prandaj Allahu xhelle ka kaluar tek cilësia, ka kaluar te manifestimi praktik. Prandaj për këtë ka përmend namazin, illal musallin. Ata që falen, domethënë ata që besojnë dhe e kanë kuptuar drejt besimin dhe nga shenjat se këta e kanë kuptu drejt besimin është namazi i tyne. Prandaj Allahu xhelle ka kaluar drejt tek namazi. Kjo është e para. E dyta, te namazi do me kuptu, të nderuar vëllezër, është se ne po flasëm tash për një dalje nga një krizë që njeriu e jeton në kësoj bote. Kjo krizë i shkakton kriza tjera. Kjo është kriza e zbrastisë së brendshme, kriza e frikës, kriza e panikut, kriza e lkundjeve të shumta, levizjeve, joqëndrueshmërisë. Këto janë kriza, ato. Andaj, Allahu xhelle ue ala përmend se dalja nga këto kriza, apo para kësaj, para kësaj. Kush është shkaktari i krizave? Lidhja ti e gabuar. Lidhja ti e gabuar ka shkak të kriza. Cila është lidhja e tij e gabuar? Ajo që kemi cek ma, ma herët, apo? Në atë ku Allahu xhelle ue ala ka përmend se njeriu Kur flet për xhehnem kur kush ka me shku, apo nezza'aten lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa awa. Njeriu kur është thirr për tek Allahu tebareke ue teala, nuk është lidh me këtë thirrje, nuk i është përgjigj kësaj thirrje. Përkundër kësaj, ka kthy shpinën dhe është lidh me grumbullim të pasurisë, me arritje të famës, me grumbullim të pozitës e kështu me radhë. Momenti kur është lidh në këtë lidhje, e ka zbraz vetveten, e ka degradu vetveten, dhe lidhja e gabuar i ka shkaktu jostabilitet, normal, shikoni jetën e kësaj bote, për shembull televizor. Njeri për shembull, njeri për shembull, nëse e lidh, nëse e lidh, kabllon në mënyrë të gabuar, a del fotografia, a nuk del, Ka ti, vop, çka dush ban? Pa e kthy në vendin e duhur kabllon nuk del fotografia. Ose për shembull, pajisjet e caktuara me i mush, duhet me fut në rrymë. Nëse nuk e fut në prizën e caktuar, ku ka rrymë, nuk mushet. Ti munesh 100 aplikacione me i mush. Munesh me provu këtë, këtë, këtë, derisa nuk kthehesh në lidhjen e duhur, nuk ka mbushje. Andaj njeriu ka bë lidhje të gabuar, ka bë lidhje, ka bë, ka bë marrëveshje, ka bë aleancë me materialen, me aspekt material. Kjo aleancë e ka degradu, kjo aleancë e ka zbraz, kjo aleancë e ka çorientu, Ngase njeriu është ai që e përdor materialen, ajo është në shërbim të tij, jo aleati i tij. Se aleat në kuptim të barabartë, kanë qëllime të njëjta të barabarta e kështu me radhë. Dhe njeriu nuk e ka nuk nuk e ka lidhjen me pasurinë, nuk lidhet me të ai. Në kuptim të zemrës së tij, jo në kuptim të litarit, se kur kurse përmend kështu lidhjen. Po nuk lidhet me zemër me të, nuk lidhet. Momentin kur e ka lidh zemrën me materialen, e ka shpenzu materialen me herë. e ka zb... Momenti kur ka mendu se mbushet me materialen, është zbraz. Dhe Allahu xhel-le tash i thotë, kështu je përderisa bën lidhjet e gabuara. Njeri lidhet kaherë me njerëz caktum, si të lidhesh me filonin, nëse ki lidhje me këta, apo duke, duke menduar se lidhja me njerëz i sjell stabilitet, lidhja me njerëz i sjell qëndrueshmëri. Dhe sa njerëz në dunja, domethënë, si pasojë e lidhjeve të tyre të gabuara, apo kanë pas jetën pa lidhje. Dhe lidhja e gabuar ja ka sjell jetën pa lidhje, pa kuptim, me zhgënjim, me mjerim, me vuajtje. Ndoshta jo për momentin, jo në momentin e lidhjes, por ma vonë, gjithsesi. Gjithsesi, sa njerëz janë lidh për shembull me dikë që ka pas pozitë. Sa njerëz janë lidh me sisteme të caktuara, janë lidh me kuptime të caktuara. Por ju ka kushtu shtrejt. Këto lidhje ju kanë sjell pastaj vuajtje, mjerim, dështim e shumë tjera. Prandaj Allahu xhel-le ue ala na mëson që të rishikojmë lidhjet tona, a jemi lidh ku duhet? E, nëse nuk din m'u lidh ku duhet, dhe nuk din ti m'u lidh ku duhet, ne të mësojmë, il-lal musal-lin, lidhja me Allahun xhel-le xhelaluhu, përmes adhurimit, mënyra më efikase, më produktive, më e mirë e lidhjes me Allahun xhel-le ue ala, është namazi, është namazi, E këtu kur të lidhesh, këtu kur të lidhesh, pastaj kjo lidhje ta jap energjinë e duhur, ta jap forcën e duhur, që ti tash me atë forcë din me i rezistu të gjitha rrethanave të jashtme. As nuk pushtohesh nga pasuria, nuk pushtohesh nga ajo, por ti e shfrytëzon si duhet, ngase ki forcë të mjaftushme që mos me u ndiku nga ajo, por as nuk tmerrohesh nga sprovat, ngase ki forcë të mjaftueshme t'i menaxhosh ato apo. Kjo, për shkak të çkafit, për shkak të mbushjes së duhur apo. Për shkak të lidhjes me Allahun tebareke ue teala. Prandaj njeriut i duhet sabri. Ngase adhurimet, adhurimet e Allahut. Shikoje Allahu xhel-le ue ala kur përmend njeriun atë se duhet me lidhje të vazhdueshme mes cilësive atje që Allahu i ka përmendur, e që e kanë sjell njeriun në gjendje të mjerushme, Dhe nga treguesit e këtij jostabiliteti është se kur e godet ndonjë e keqe, ha? Idha messehu sherru xhezua. Domethënë ky njeri të tmerrohet, e panikohet, e mendon se fundi i dunjas, e mendon se pse ai është, pse ai është sprov, krejt dunjaja është sprov. Nëse ai është në errësirë, mendon se krejt dunja është errësu. Mendon se Pse atij s'i ka lind dielli i suksesit, mendon se të gjithëve ju ka lind dielli i dështimit. Prandaj i tillë është njeri. Dhe këtu ka mungesë të çkafit. Mungesë të sabrit. S'ka sabër. S'ka sabër. Andaj vjen namazi për t'i dhënë sabër. Namazi është mbush me sabër. mbush me sabër, dhe gjithashtu, ue idha messehul khajru menua, nga problemet e tij është se, kur e kap një mirësi, nuk jap, është dorështrëngum, namazi t'bon dorëdhënës, ngase njeriu me namaz e kupton realitetin e gjërave, e kupton ku është begatia, ku është stabiliteti. Prandaj, Pejgamberi sa selam ka thënë, shikoni kërkojmë për stabilitetin, me kon i fort, i qëndrueshëm, i palkundur, as nuk t'lkund pasuria e as nuk t'lu, nuk t'lkund varfnia. Po je i qëndrueshëm drejt qëllimit tënd. Ne këtë njeri e kërkojmë i palkundur. Që ka stabilitet, thot pejgamberi sa sellem, wa xhuilet kurratu ajni fis salah, wa xhuilet kurratu ajni fis salah, dhe më është bërë kurratul ajn, përmendet si freskia e shpirtit dhe knasia e shpirtit, apo më është bërë namaz, e ka këtë kuptim, po jo jo vetë këtë, vetëm këtë kuptim. Se fjala kurratul ain është nga fjala karar. Karar çka nënkupton? Diçka që jestekir, diçka që stabilizohet, diçka që vendoset. Andaj shiko çfarë shprehje e mrekullueshme a kupton. Pejgamberi po thotë, "Wa ju'ilat kurratu 'aini fi s-salah." Edhe Kuptimi i kësaj është, një nga kuptimet e kësaj që neve na duhet është edhe syni jem është fokusu tek lidhja me Allahun, nuk më bojn përshtypje punë tjera a kupton. Çka kurratul ain. A ke pa për shembull kur lyp dikon kështu s'është stabil. Ti foli sa dush, ai s'ngan, s'kupton se është dikun tjetër ai tu lyp diçka, diçka i ka humb njerit a kupton. E thot pejgamberi alejhi selam, krejt dhe ju ka hup, te te gjojnë namazin. Kur e gjon namazin, si lëku më sytë më pisoj, kupton, që kjo kurratul ajn. Kur i ki sytë namaz, i kthen tek Allahu xhelle ve ala, mo nuk s'lip mo, e ke gjet. Kur nëna për shembull, e lip fëmin e saj, që ka hup, jepi çka dush, thirre sa dush, ajo s'a rahat, ajo tu lip, kur e gjon fminë e vet, tash bun muhabet, tash flasim, ja e kum gjet, kupton. Madje njeri për shembull vëllezër, din të destabilizohet sikurse kemi cek, edhe në rast të urisë. Kur është unt e kqyr, ku ka me hongër një rabë. Tani i bën Allah nafta. E kur të rahatohet me bukë, tash bën muhabet apo. Se është tu lyp diçka deri ta gjon s'bohet rahat. E deri nuk bëhet rahat, nuk a stabil. E ka thonë pejgamberi, ajo parahatia që njerëzit e kanë në dunja e që i lëvizin sytë non stop, apo deri sot që shtangen syt, Se Allahu xhelle ve ala thot ata që i shetisin syt fort e s'e kanë gjet. Allahu xhelle ve ala i pret li jeumin teshhasu fihil ebsar kur koçitet syni mo, s'lëvrit mo, kupton. Por ajo koçitje e dhunshme është. S'kryn punë mo, kupton. Ajo është domon koçitja e syrit si pasojë e daljes së shpirtit, kupton. Andaj besimtari, besimtari është në kërkim, por e gjen vetën e tij, e gjen stabilitetin ku namaz. Prandaj Allahu ka thënë illal musallin, e namazlitë po. Namazlitë e kanë gjetë knaqsinë, e kanë gjetë ushqimin, e kanë gjetë mbushjen, e kanë gjetë forcën, nuk lëvizin më. Kurratul ajn janë stabil ata. Janë stabil. Prandaj Allahu ka thënë illal musallin, se ata mbushen me këtë aspekt. E namazi është, pa dyshim, ka vlera të shumta, nuk po flasim për namazin si vlerë, por po flasim për namazin si forcë stabiliteti, si burim i energjisë, e i frymëzimit edhe i ambicjeve. Namazi këtë rol e ka. Dhe kemi me kuptu vëllezër se namazi nuk është thjesht ritual që kryhet, që falet. Prandaj, shumë adhurime për shembull njerëzit, i kuptojnë jashta kuptimeve tyre, e pastaj kur i nxjerr adhurimet jashta kuptimeve nuk i kupton. Ka edhe njerëz për shembull të thojnë, filani shumë e ka kap fenë, të në sandë shumë radikal, e qa të muaj, s't'i lshon 5 vakte me vra, paramendo. Se ai se ai s'e kupton, dhe ka herë thotë subhanallahu. Ai e kupton namazin si ritual, si veprim. A e kupton namazin si për shembull dikush e ka dëshirë me i pi tri kafe në ditë, po për shembull, si lëshën ato tri kafe kurrë pa i pi pa, po nëse një herë për shembull i ik kafja, të shaj vjen krasime bënë, thotë edhe m'u m'iku kafja s'u bo nami, e qysh t'di kam senet a po tani, andaj ai që kupton namazin si veprim, mekanik, fizik, t'jashtëm, praktik, t'caktuar, ai edhe thotë, shtyje ma vonë, se edhe kafen e kemi shty a po tani, para mëna, A shtyje ma vonë se edhe unë e pata me shku te mjeku i dhëmbëve e shtyva për shembull. A çdo lloj punë se e kupton proces normal, rutinor. Po ti kur thotë Allah, qysh me shty se këtu me bo me shty ne këto shtyna vet. Nëse unë e shty namazin. Apo tani vet shtyna. Më lëviz nga pozicioni i stabilitetit kush? Sprova më e vogël, fjala më e thjeshtë, mungesa më e vogël, më qet pi sistemi tonë. Unë s'e kam për, unë s'e kam veç për obligim. Unë e kam për sistem. Unë e kam për stabilitet. Për ta namazi është a po. Merre kështu edhe mbulesën. E kuptojnë thjesht një diçka n'kokë me qitë. Po sa është kjo, kjo, kjo është banalizim i obligimit. Po, është obligim, është e vërtetë. Po shumë më i thellë është si kuptim, shumë më kuptimplotë, shumë më domethënës, shumë me ndikim është në jetën e besimtares, nuk a thjesht veç një mbulesë e flokëve, edhe veç një ikje nga provokimi, se në qofë e vendos, nuk provokon, e s'e vendos, provokon, po jo nuk a kështu, është banalizim i kësaj, është, është ulje, është zhvlerësim i shamisë kjo, shumë më tepër se kaq, shumë domethënëse, A e shikon Allahu xhelle po flet për stabilitet, po flet për për qëndrueshmëri, po flet për gjendje normale të reagimit të duhur në situata t'ndryshme. Edhe për këtë po musal-lin, namazi është për këtë. Dhe ky dimension është shumë më larg se me konë obligim, se me konë ritual. Pastaj Allahu xhel-le ue ala thotë: "El-ledhine hum fi salatihim daimun." Ata që namazin s'e kanë sezonal. Ata që namazin nuk e kanë periodik në Ramazan, në Teravia, n'Bajram, jo, daimun, daimen, ata gjithmonë falen. Për me garantu, për me garantu efikasitet të ndikimit t'namazit, duhet me konë i vazhdueshëm. Nëse i nal, s'garantojmë, a po. mjeku kur t'jep ilaçet, thotë tri në ditë, edhe duhesh me, me orë, mos e lëkun as orën, se jo ditën, se qashtu është funksionimi i tij në trup, a po tani. Po ai e pi një n'sabah, një e pi ti një mas dy dite, e shkon mas një, thotë vallah, doktor, ato që më ke thonë, ti sen s'po kryjke punë. Qysh i ke pi ato? Thotë qeshtu. Qeshtu t'garantoj që kurrë s't'bojnë, ato? Nga se faktori kohë është me rëndësi, ju kom thonë dhe në kaluar, faktori kohë është me rëndësi, nuk është e rastësishme pse janë pesë kohë, nuk kënë më rëndësi, nuk është që është na menojmë pesë kohë, për shembull, për shembull, ti shikon tri kohë, ose shtatë, a e kështu vrejtë na dallimin mes, mes pesë e mes tri, ju, Nëse kështu vrejt. Ma ai që e ka vendos pesë, e neve na ka kriju, e din shumë mirë sa renditje duhet me u mush për me garantu stabilitet. Ai e din ma mirë. Prandaj në ndryshimet e kohës, mëngjesi apo mesdita, pasdita, perëndimi, nata apo në këto ndryshime, trupi ka nevojë që të merr mbushje, të vazhdueshme, që në çdo periudhë caktuar kohore të jetë i gatshëm me vepru. Në kohë të rastishme. Pesë kohët, daimun, ata që daimen, në vazhdimësi, apo. E një nga kuptimet e urta që kanë dhanë dijetarët e daimun është, kjo daimen është gjithmonë. Na gjithmonë nuk falemi. E çka i bjen pra ata që falen gjithmonë? Ata që falen duke kry obligimin, po edhe janë në ndikim të namazit gjithmonë, apo. Gjithmonë. Edhe janë në pritje të namazit gjithmonë. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kur ka përmend 7 persona që do të jenë nën hijen e Allahut atë ditë kur s'ka hije tjetër pos hijes së tij çfarë ka thonë wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Njeri që e ka zemrën e lidhur për xhami, s'ka thonë komën e lidhur, se me pa lidh komën për xhami s'un del me punu as manga, jo, komt merri ku dush, edhe durt merri, zemrën le qitu. Zemrën le mrena, a komt merri. Derisa e ki zemrën xhami të lidhur, s'të bën zarar ku i ki komt, as ku i ki kryt, as ku i ki durt, s'ka gale, se zemra menaxhon. S'po problem, s'po punë. A keni pa për shembull ndërsa tashti teknologjia për shembull kur vendos kamerat njeri në shpi të vet. A vendos kamerat në shpi të vet? Për me mbikëqyr shpinë apo me kamera. A me rëndësi sa larg je? Jo. Mund të bëkon 1 kilometër, 2, mund të bëkon 1000 kilometra. Njëjtë është e përcjell në detale çka ndodh mrena shpisë apo. S'është me rëndësi largësia. Po, është me rëndësi çka? Lloji i kamerës, është apo? Janë do kamera apo që si të largosh nja 2 metra s'kryn ato punë. Që si janë do? Janë do zemra apo si dalsh prej dere nja 2 metra s'kryn ato punë. S'janë zemra cilësore, fals. Ama zemra origjinal që janë fuqishme me me lidhjen e Allahut tebare. Ka dush shko. Një mijë kilometra, dhjetë mijë kilometra, hin ku dush, çka dush ban. A është mbrenda në xhami a jo. Atë e pamë në duhur. Se pra nuk mjegullohet pamja kurr. Çka është musallin, daimun, daimen ata, ata gjithë në namaz janë. Ose janë në namaz me fizikun e tyre, ose janë në namaz me zemrën e tyre. Ama gjithë janë të lidhur me Allahun tebareke ve teala. Çka është me rëndësi? Namazi simbolika e lidhjes. Lidhesh me Allahun gjithmonë, e përderisa je në lidhje me Allahun xhele xhelaluhu, s'të ban dam ku je, kupton, ngase lidhja me Allahun të run, të mbron, kupton. Shiko sa bukur Allahu xheleshanuhu na ka edukuar, që të mbushemi me këto, kupton. Pastaj Allahu thotë, të cilët, mon Allahu xhele ve ala thotë, e dinë se në pasurinë e tyre nuk kanë veç ata hak. E dinë që në këtë pasuri të tyre ka hak edhe dikush tjetër. Kush është ai që ka hak në pasurinë e tij, ka të drejtë në këtë pasuri? Lis-saili wal mahrum. Sail është ai që lyp zori. Zori, se, se neglizhenca jonë edhe pakujdesia jonë e ka shti me zgjatë dorën, se s'i bjen mend kujt për ta. Edhe el mahrum, ai që është i privum, pse i privum, ky është në këtë situatë, kur ti e harron se s'flet, e privuat, njerëzit ndihmojnë këtë, ai që aty është me ta dhanë, ia dhanë filanit kaq, kaq, ai ai s'fol, mahrum, privuat nga ndarja, pse nuk flet, ama pse ai nuk flet, nuk domethënë se nuk duhet, nuk duhet me detektua, për. Shikoni vëllezër, shikoni si e edukon Kurani bamirësin. Shikoni si e edukon Kurani bamirësin. I thotë bamirësia jote është bamirësia jote është realisht dhënie e hakut të tjetrit. Këtu normalisht qëllimi për zakatin, se zakati është ai që dikush ka obligim të caktuar, sadaka është pastaj ma e gjanë, nuk është obligative. Por çka me rëndësi këtu, vëllezër, Allahu xhele ve ala shiko mas namazit, mas lidhjes me Allahun xhele xhelaluhu na mëson edhe me qenë në raporte të mira me njëri tjetrin. Po, ngase ai që jep, ai që e din se edhe dikush ka hak në kohën e tij, edhe dikush ka hak në pasurinë e tij, edhe dikush ka hak në autoritetin e tij, duhet me ia nda hakun. Ky njeri realisht shpëton nga shumë vetëtepsia, nga vetëpëlqimi, nga mendjemadhësia, nga koprracia që ishte atje problem menu, ja, ky e ka këtë punë të rregullume, ngase sa herë të merr, e din se duhet me dhonë. Kështu funksionon. Sa herë të merr, e din se duhet me dhonë. Për të marrë edhe një herë, apo, e para dhe e dyta, ai e din se Allahu xhele xhelaluhu ia ka dhonë pasurinë në këtë dunja. Ia ka dhonë pasurinë në këtë dunja që me atë pasuri të pasurohet zemra e tij, të pasurohet zemra e tij, jo të pasurohet pamja e tij, apo. Pamja e tij. E si pasurohet zemra tjetër me pasuri? Na thamë që pasuria nuk të pasuron, të pasuron kur ti jep atë. Apo, bëhet i varfun tani, bëhet i posedum, ngase për shembull është mësu gjithmonë me pasuninë e tij, është mësu gjithmonë për shembull një standard të caktum të ushqimit, një standard të caktum të veshjes, apo, dhe tash ka varësi, si të bjen ky nivel, s'mun me bo rahat, s'mun me u knaqë, varësia e tij është varfëni, se nuk është më vetja e tij, qëllim e ka bo aspektin e jashtëm, dhe kjo është Kjo është varfni. Domethënë kur njeri nuk ka qëllim tjetër, përvec se qysh m'u dukë, e çka me hongër, e ku me udhëtu, kjo është fukare. Ky është i varfën me plot kuptimin e fjalës. Mirëpo kush është i pasun? Ai i cili domethonë, edhe veten e tij, po, normal, nëse ka standard, le të veshet, le të blen, le të del, po le të ndan. Ngase sa ma shumë ndan, apo pasurohet zemra jote, pasurohet ngase bamirësia, bamirësia të pasuron, ngase materializmi të varfnon. E shikoje sot për shembull, çka po don argument ma të madh se sot? Sot në kuptim material, a jena ma të pasur se kur do herë më parë? Po, e vërtetë është. Sot, në kuptim material, jena ma të pasur se kur do herë më parë. Në kuptim emocional, me plot kur një vëzë, a jena kon naherë ma të varfën se në erë të tashti? Kur? Kuptim emocional. Kurrë s'jena kon ma fukara në kuptim të dashnisë. Fort fukara jena, apo. Shumë, jena bo për sadakë. Jena bo dikush me na dhonë zeqatin e dashnisë. Apo, se aspekti material në kuptim të shfrytëzimit e pasuron, e Allahu ka thonë, shfrytëzimi të varfënon edhe në dunja, po edhe në ahiret, apo. sa ma tepër shfrytëzon, në dunja nga pasuria, ma i varfën je në sevape te Allahu tebareke ve teala, apo. Pra njeri duhet me pas, sikurse duhet me pas, arsye të fitimit, duhet me pas arsye të shpenzimit, edhe të ndarjes edhe të ndihmës e kështu me radhë. Andaj Allah thot, ai e din që kanë hak, andaj i jep, sikurse ka thonë Fudajl ibn Ijadi rahimehullah, me një rast, kur i kanë ardhë, do musafir, e i ka nderu mirë, e i ka prit mirë, edhe kjo aspekt, jena varfnu shumë, jena kon të varfër në sofra, po të pasun në shpirt, I kena pas shpijat me musafir, e me dreka, e me neja, e me kështu me radhë. Tash jena varfnu njerëz, ka harru herën e mramë, kur e ka thirrë dikën në shpi t'vet, a kupton. Apo. Edhe nëse e thirr dikën në restoran ma lartë, dikën, a kupton. Shpija, vëllezër, nuk ka veç me flejtë, se bëhet varr, si dekun. Shpija është për me falë namaz, edhe nafile, namaz nate, me lexu Kuran, po edhe është me çelë derën për musafirë. Po, për qëta shpija, jo me u mbyllë shpija, hermetikisht, a kupton. Ngase i kena ble ato të mira orendit, vjen musafir tash si t'ulet, e prish sustën të ulen 55 herë atje a kupton. Apo, pastaj çka, që kjo është varësi, çka po don fukarallëk ma të madh se me u robnu nga mobilet, çka po don, çka po don fukarallëk ma të madh se me u robnu nga perdet, e nga nga të, kjo fukarallëk është kjo, pasuni është kur të çelsh derën a kupton. Përpara, për shumë vëllezër, e dini, ushqimin ma të mirë, për kënd e kanë rujtë? Jo, se këtë kena për musafirë. Ka kon që vetë kanë hjekë, leja këtë musafirit, a kupton. S'po thom, në kuptim fetar, nashta ka pas teprime, po flas si mentalitet, leja, kur ka ardh musafiri, qatëherë është hongër buka ma e mirë, dhe qatëherë u bo pritja ma e mirë, pse, musafir a këtë? Që të imbe, që, që ata kanë qenë të pasun në dashni, ka pasë mirëkuptime, ka pasë edhe i kajmë ato ditë a kupton. Vijnë ato, edhe ma mirë vallahi se atëhera, edhe ma mirë vijnë. Ngase aspekti material, i ndreq këto punë bajagi mirë, po kur na pasuron aspekti material, jo kur na varfnon. Andaj Allahu xhele ue ala e qun kopracinë varfni. Është i varfër. Po kush nuk është i varfër i ngratë apo tanë jetën shkon ruj ruj edhe des. Me zhik pa hongër e pa pi e pa pa u kënaq kurrë tu i rujt centat. Tani vjen dikush tjetër që as i argun, as kujdeset, as e vlerëson. Çi do njëri? E shkon i varfër. Edhe në dunja ka jetu me mentalitet në fukaras. S'kam valla, s'kam. Atje kur foli për të gjithë njerit, tha se helua, të merr frika cak, apo, pak si të bëhet një krizë, e kap panika, e presin ren, pa nevojë presin ren, të marrim na, se s'dihet e çka dihet, e kap merre, pak me u dridh e kap, gjithçka, se është i till njeriu, i till është, a kupton. Ka frikë prej gjithçkafit. Allahu xhel-le ve ala i thotë njeriut, mbushu me një frikë të duhur, kursehesh nga frikët e panevojshme, a kupton. Të t'ju dalësh para Allahut tebareke ve teala. Vel-ledhine jusaddikune bi jevmid-din, ata që e vërtetojnë me vepra, shiko, s'ka thonë ju'minune, ata që besojnë, pa po ata që e vërtetojnë, Vërtetimi është, domethënë ka besu e vërteton tash praktikisht nga format më të kompletuara të vërtetimit se ti beson ditën e gjykimit është, Allahu thotë, wa ledhine hum min adhabi rabbihim mushfikun, ata të cilët i friksohen dënimit të Allahut të madhnuar, nuk janë të sigurt, ata jetojnë me këtë pasiguri, dhe kjo pasiguri, përmëzë, shikoni, Kjo është pasiguria e vetme që sjell siguri. Sikurse ekziston veç një lloj ikje e cila garanton strehim. Veç njeriu në esencë ik apo për t'u strehu dikun tjetër, jo te burimi i frikës. Po sa ma larg burimit të frikës, ndihet ma i strehuar, ma i mbrojtur apo një Që kjo gjithmonë, veç me një rast. Allahu thotë, ve firru ila Allah. Ikni te Allahu, pej kujt, pej Allahut. Nga dënimi i Allahut, nga hidhnimi i Allahut, ikni te Allahu se Allahu ju mbron, a kupton. Një shembull njerëzor, Allahut i takon shembulli ma i naltë, ta shikojmë qysh kjo m'u duk praktikisht për shembull? Praktikisht me ne me kuptu se, normal, Allahut i takon shembulli ma i naltë. Aisha radiallahu ta'ala një ditë, ka pas një farë lloj mospajtimi me pejgamberin sallallahu alejhi ve sel-lem, po në çështje familjare, gru me burrë, normal, a kupton. Dhe në momentin kur Aisha Në këtë rast Ebu Bekri, shikon Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, Aisha në këtë situatë, po largohet nga pejgamberi sa sallem, për shkak mospajtimit, apo? Po e, vjen Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, edhe për, po për po qorton Aishen, qysh ti kështu, ajo ku po ik? tek pejgamberi sa selam. Po mshifet mas tina pi babës saj, a kupton. Baba në këtë rast është dashtë me kon burimi i sigurisë, ngase pejgamberi sa selam realisht këtë situatë është burimi i ikjes. Po ai ka qenë edhe burimi i ikjes, edhe burimi i strehimit ka qenë, a kupton. Jo veç me grun e tij. Shikoni çka kanë Kurejsh për ta, a kupton. Kurejsht çka s'i kanë bërë ato? E kanë ditë prapë se në situata t'caktume në një mangë kënjeve. Po. Kur ka qenë me kanë thatësi, thatësi e madhe në Meke, ku ka shku Ebu Sufjani? Me lyp bukë, me hongër, ku ka shku? Në Medine te Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka shku, e kanë ditë se kjo ja kjo. Apo. Që kjo është, apo. Prandaj, kjo është vëllezër, situata e vetë me kur. Sa më afër burimit të frikës, aq më i sigurt je, veç me përmend Allahun tebareke ve teala. Edhe këtu vëllezër, te dita e kiametit, sa më i pasigurt je për atë ditë, më i sigurt je atë. Sa më i sigurt je në dunja prej asaj dite, je i pasigurt edhe këtu edhe atje atë. Prandaj, pasiguria jonë, se çka do ndodhë me neve ditën e gjykimit, nuk është pasiguria e panikës, nuk është pasiguria e imagjinatave, është pasiguria e realitetit, kur njeri lexon pejgamberët e Allahut çka kanë me kon atë ditë, çka kanë me thonë pejgamberët e Allahut, kur njerëzit lexojnë për ato mjerime e vujtja të asaj dite, pika s'jet siguri, pika, Andaj ata kanë frikë për atë ditë. Dhe kjo frikë për atë ditë i lëviz në këtë dunja. Frika ndaj kiametit, ndaj ngjarjeve të asaj dite ja organizon jetën atë. Prandaj kjo s'është siguri. Sa më sa më të sigurt nga ajo që ndodh nesër, në ahiret bëhemi më të pasigurt në ato që kanë ndodhur në dunja. Allahu xhelle shanuhu thot, ky është reagimi i duhur, ky është treguesi i duhur i ditës së kiametit. Prandaj nuk duhet të nderuar vëllezër dhe motra, nuk duhet me konë dita, besimi në ditën e gjykimit, me qenë veç një deklarim, ku ne pyetemi se, hajde ti në çka beson, na besojmë, amentu bil-lahi, ve mela, besojmë, edhe në fund, ve bil jevmil ahiri, na besojmë edhe ditën e gjykimit, besojmë na, Jo, kjo s'është për deklaratë, kjo nuk është për certifikatë. Jo, kjo është me çka ti organizon jetën tonde? Çka ty të bën të pasigurt? Për çka vetë ti ke frikë? Andaj ai që ka frikë Allahun e siguron Allahu xhelle ve ala nga çdokush tjetër. Ai që i frikohet, ai që i frikohet ngjarjeve dhe situatave dhe zhvillimeve të botës tjetër, e siguron Allahu xhelle ve ala nga situatat e zhvillimet e ngjarjet e kësaj bote. Kjo është mënyrë proporcionale. Prandaj Allahu thot, ajo pasiguria e njeriut, ai jostabiliteti i tij shkaktuar si pasojë e rrethanave të caktuara në këtë dunja, shërohet me një frikë tjetër. Nëse ti e mbush zemrën me frikë ndaj Allahut fillimisht, po pastaj edhe ndaj dënimit në gjykim që është padyshim dënimi i Allahut, edhe hidhërimi i Allahut tebareke ue teala. Pastaj Allahu thot inna adhabe rabbihim ghayru ma'mun, ngase prej dënimit të Allahut askush nuk është i sigurt apo. Kush ka garancë prej Allahut se ti, na kena shpresë? Edhe kjo shpresë është e bazuar për shkak të veprave të caktuar. Na jena të bindur se namazi çon në xhenet. Na jena të bindur se besimi në Allahun dhe në pejgamberin na çon në xhenet. Na jena të bindur. Po nuk jena të bindur në veten tonë. Ngase të ndëzër njeriu edhe ka mangësi të veprave Por edhe mos harroni kët, vazhdimisht i ekspozohet situatave që ia zhvlerësojnë veprat. Ia zhvlerësojnë veprat ato. Ti ke bo, ke bo, ke bo. Po ku e din do tjera që i ke bo? A kanë lënë diçka pi ktyne ato? Do të kon gjithmonë në kujdes të vazhdueshëm. Gjithmonë me kon njeriu syçelë, i vëmendshëm. Që kjo është kuptimi i kësaj frike, e kësaj pasigurie. Jo i sigurt. Me thonë njeri për shembull që domethonë kur flitet për për për njerëz të shpëtuar, ai ndoshta me gjuhë s'e thotë se nështë ka më të thotë, më thotë vetë, po na jemi vëllop sa, kom pesha ti këtë tjetër. Kadalë, kadalë. Nuk je i sigurt apo? S'paku nuk je i sigurt nga fundi. Që kjo, ku e dim në çfarë fundi? Ku e dim na? Tash Allahu xhelle ue ala kalon në dimension tjetër. Një cilësi tjetër, një veti tjetër, e që është domthon e që është cilësia e pastërtisë dhe garanca e stabilitetit të shoqërisë. Ajo është ruajtja e nderit. Allahu xhelle ue ala thotë: "Walladhina hum li furujihim hafizun." Ata të zot, domthon e ruajnë nderin e tyre. Këtu furuj Është avreti, janë pjesët intime, ato që nuk duhet të ekspozohen, ato që nuk duhet të duken. Dhe pa dyshim se, pa dyshim se, domethonë, uh, gjitha këto janë, gjitha këto janë rrugë për te më e keqja, që është marrëdhëniet intime jashtëmartesore. Po. Prandaj Allahu xhallahu thot ata që i ruajnë furuj. Furuj është padyshim ai organi gjenital kryesorja, por edhe çdo pjesë e avretit që realisht afrohet ka zbulimi dhe keqpërdorimi i kësaj situate, Allahu tebareke ue teala e fut në këtë etapë. Prandaj ë shikon nga namazi e nga pasuria kalim tek nderi, tek nderi që njeri duhet me e rujt nderin e tij. Edhe nderin e tij, po edhe nderin e tjetrit. Ngase të nderuar, ajo që e zbraz njeriun është epshi. Kjo që sot njerëzit e manifestojnë ose e emërtojnë me emërtime dashuria apo pastaj simpatia, pastaj forma tjera kupton që gjitha këto janë tregues të zbrazjes. Apo sa të nuk janë të sistemuara qysh duhet, nuk janë brenda kornizave që e ushqejnë njerin kupton. Nuk është gjithmonë, nuk është gjithmonë ky aspekt i jetës së njeriu ai që e zbraz, jo gjithmonë. Ka situata kur e mbush E mbush, me siguri. Prandaj, të nderuar, një femër, një femër, po një mashkull, kur janë ma të sigurt, në çdo aspekt, a kur kanë kurorë, a kur s'kanë kurorë? Dhe jetë Allah, njëri që ka një gru, e din krejt dynja që ka gru, një gru që ka një burrë, krejt dynja e din që ka burrë, duhet me ditë, Ngase ka ne po dëgjojmë për martesa të fshehta, sekrete. Islami nuk njeh martesë mshehtë. Islami njeh martesë publike. Tha Pejgamberi, hadhihi Safija zeuxheti, tha, kjo Safia gruja jeme. Duhet me ditë kon e ki gru, kon e ki burrë, jo mshehurazi. Jo, jo n'podrume e n'sokaqe, e në qoshe, ja, ja, ja. E merr, e publikon pej sot, unë e vet nën përkujdesje. Pej sot, që kjo është adresa jem. Po, ama, rezillëqe të ndryshme e kështu me radhë, lujtje me nderë të njerëzve, kjo është, pa dyshim, jo me islam hiç. Andaj, ata që e ruajn nderin, nga ruajtja e nderit është, me publiku, me publiku, të nderuar nëse për shambull, një grua është e martume, e nuk dhjetë se është e martume, nuk dhjetë se është e martume, njerëzit e synojnë, me e kërku, me pas gru, me pas lidhje me te, apo, qysh ka mundësi me e rujt kjo nderin e saj, përderisa nuk është e, e fortifikuar. Prandaj, këto sena janë të qarta në islam. Ka ardh një sahabi te pejgamberi s.a.s. Edhe i ka thonë jam martu, ka thonë, a e ke shpallë, ka thonë hala, ka thonë shpalle, shpalle krejt dynja me ditë se tash kjo gru e martuar, ka burrë, ka shpi, ka adresë, larg durt larg syt prej saj. Normal, ata që e ruajnë nderin e tyne, e ruajnë me sytë e tyne, e ruajnë me duart e tyne, e ruajnë me tërë gjymtyrët e tyne, deri te organet e tyne gjenitale, dhe atë e ruajnë. Dhe Allahu xhelle ue ala thot, femen ibtega, po thot Allahu xhelle ue ala, illa ala ezuaxhihim, eu ma meleket ejmanuhum, fe innehum gajru melumin, përveç në situata kur bëhet fjalë për gruan, ose Allah flet për një kategori tjetër të raporteve që ka bëj me situata të luftës, por kjo situatë e veçantë ka një përshkrim ma të detajzuar, por flet Allahu xhelle ue ala për lidhje legjitime. Raporte të legjitimuara, apo. Thot fe innehum gajru melumin, e në këto situata, shikoni, të nderuar vëllezër, islami flet edhe për këto aspekte intime, por flet me, me kulmin e edukatës, Allahu flet me kulmin e moralit. Çka, po flet për marrëdhënie intime bashkëshortore. E thot fe innehum gajru melumin. Thot ata për këtë nuk janë të qortuar. Do nëse realisht në situata të raporteve intime mes bashkëshortëve, në situata të raporteve legjitime, apo shfaqen bukurit edhe gjymtyrt, Allahu thot, ata për këtë nuk janë të qortuar. Çka i bjen kjo nuk janë të qortuar? Çka i bjen kjo nuk janë të qortuar? I bjen se njeriu nga natyrshmëria e tij, nga natyrshmëria e tij, apo e ka problem me ia shfaq dikujt tjetër pjesën intime të tij. S'e bën këtë, s'e bën këtë. Pothuajse Allahu po na thotë se Një grua e ndershme, një burr i ndershëm, një, një burr i ndershëm, edhe në situatat e martesës e ka problem me bo kit punë. Mirëpo, kur Allahu xhelle ue ala thotë, këtu s'ka qortim, këtu po i jep izën, ia hek marren, a kupton. Paramendoje, në çfarë, qysh Allahu xhelle ue ala thotë, jo, këtu s'ka qortim. Prandaj ka situata kur Allahu tebareke ue teala e ka hek qortimin. Nëse Allahu e ka hek qortimin, nëse Allahu xhelle ue ala e ka hek ngarkesën, e ka hek pengesën, pse na vendosim pengesa? Ka situata kur Allahu thotë, "Këtë s'e ki haram." E di po unë s'muj. Ha, s'është haram. Amë. Nëse Allahu e ka hek këtë punë, pse s'e hek ti apo? Andaj mos vendos atë që Allahu tebareke ue teala e ka vendos, mos, mos e hjek, po mos vendos atë që s'e ka vendos, a kupton. Kjo është balansi i duhur, kjo është e duhur. Islami nuk kërkon nga individi m'u zhvesh nga nevoja që e ka edhe për këtë përmbushje. Ngase edhe kjo krijon stabilitet. Po, krijon stabilitet, por kur është, kur është në vendin dhe mënyrën e duhur, Por kur ka çorodi, kur ka shthurje, kur ka marrëdhënie intime jashtëmartesore, ka jostabilitet shoqnor. Po. Ngase nuk e destabilizon shoqninë diçka ma keq sesa zinaja, sesa përzierja, domethënë, e ndytë mes, domethënë, njerëzve në mënyrë jo legjitime. Po. E Allahu xhelle ve ala thot: "Femen ibtaga wara dhalika fa ulaika humul adun." E kush kërkon kur kush kërkon të ekspozohet, kush kërkon të përmbushet, kush kërkon të shfryhet jashta kësaj, jashta grusë, jashta burrit, jashta kurorës, jashta shtëpisë, jashta martesës, kush e kërkon dikun tjetër? Çka thot Allahu xhallahu ala? Fa ulaika humul adun. Adi është kur e kalon kufinin, i shkel kufit në përputhje dhe në pajtushmëri me pjesën e dytë që p'ja shkel kufinin. Domethënë dy vetë, dy palë, pranojnë të knaqen, me shkel diçka, kjo është adi, e kalon po pa dhunë. E mutedi është ai që dhunshëm e shkel atë. Kur flitet për marrëdhëniet intime jashtëmartesore, apo, që nuk që nuk vlerësohen, nuk kategorizohen si vepër penale në ligjet tona, apo kur bëhet vepër penale kur është pa dëshirën e palës tjetër. E i thuhet dhunim, dhe është vepër penale. Në islam kjo vepër penale gjithsesi është, është shumë e keqe, shumë e keqe. Mirëpo ka disa gjëra në islam që edhe n'u pajtofshin, jo veç ata dy, po krejt kabilja e tyne me u pajtu në qatë formë, po që nuk është në përputhje me mënyrën e islamit, konsiderohet shkelje. Shkelje! Po baba s'ka ndalesë, s'ka, se ka baba problem që vajza e tij i ndrron e shkon, pse është problem? Jo, jo, baba nuk është pronar i çikës, apo, nuk është pronar i çikës, nuk është ai, nuk është ai që e blen e shet, ai është kujdestari, ia ka jep dikush në emanet, apo, e Allahu i ka thonë, kujdesu për vajzën tënde, është me u kujdes edhe në kufit e moralit e nderit saj, nëse i tejkalon kufit, i shkel edhe me dëshirën e saj, edhe me aprovimin tënd, jeni shkelës. Ngase ai që ka vendos kufit është Allahu, jo ju, jo ju. Jo. Prandaj, respektimi i kufive të Allahut xhelle ve ala është Ajo që të bo me kufive. Te i kalimi i kufive, shkelje, me qef, pa qef, kjo pastaj është ma pak e rëndësishme. Nëse është pa qef, është dhunë, është marre, është hala ma keq, po edhe me qef me kon, po s'mundesh me, ti vlla. Prandaj te njerëzit, sot, sot, është në betejë, ose janë në betejë dy koncepte, e që për të dy koncepte duhet shumë me fol, edhe shumë me i kuptu, mirëpo, sot janë në betejë dy koncepte me rëndësi, koncepti i lirisë, edhe koncepti i njerëzisë, dhe shpesh herë domethënë, në këto beteja, mposhtet njerëzimi, që të lulëzon liria e, liria e supozuar ato, apo, liria e supozuar, Mirëpo, edhe kjo liri e supozuar, të ndodhur, nuk është e kornizuar. Nga cili sens kjo lejohet, e kjo lejohet, e pse kjo s'lejohet? Për shembull, kushtimisht. Nëse për shembull të ndodhur, se për shembull, një femër, një mashkull me plot dëshirë të tyne, s'kan kurorë, nuk kanë lidhje martësore. Mirëpo, bëjnë akt të lidhjeve, të marrëdhënieve intime ato. Kjo nuk është, kjo nuk është problem, ngase janë të lirë ata. Dhe këtu janë të lirë. Në rregull. Nëse shkojmë duke avancu tash këtë liri, duke bo tash edhe krahasime analogjike, hajde po hyjmë pak ma nalt në këtë çështje ato për shembull. Këta dy mirren vesh që me dalë publikisht në televizion edhe burri, apo burri, me e grushtu këtë femrën, për me e demonstru forcën e tij, pastaj në fund me e ekzekutu. Krejt kjo me nënshkrim, pajtohna. S'ka, veç po kem qef me kallzu që a po funksionon liria afta. Po du me e testu lirinë a po funksionon. A do të lihen kështu? A do të transmetohet drejtpërdrejt? Edhe të dëshmohet se sado që e testoni lirinë, ne ju tregojmë se funksionon. Po s'funksionon, këtë nja nuk e lanë. Okej, mes të parës edhe dytës, ku është kufini? Mes së parës, edhe kjo me qef, edhe kjo me qef. Ku është kufini? Kush e përcakton kufinin? Me çfarë standarde? A kuptohet? Prandaj në islam njeri është me rëndësi. Liria është në shërbim të njerit. Jo e kundërta. Jo njeri është bë rob i lirisë. A kuptoni këtë paradoks? Njeri është bë rob i lirisë. Jo zotnues i lirisë, jo jo, jo shfrytëzues i lirisë. Prandaj të vëzë Allahu xhallahu ala ai që e din më së miri se është, ai është krijuesi i lirisë. Edhe ai është krijuesi i njerit. Ai thotë që liria juaj përfundon këtu për shkak të lirisë tone. Vetë për shkak se apo. Nga se nëse e shkel këtë kufi të lirisë, apo mas kësaj vjen robnia apo. S'ka më liri apo. Robnosh epshit tën i robnosh interesave të caktuar të njerëve të caktuar. Nga se qarqe të caktuara kanë interes që mos të ekziston familja. Kanë interes. Qarqe të caktuara kanë interes që të përhapet amoraliteti. Që të jetë diçka normale. Kanë interes. Dhe këtë interes e përkthejnë si liri. Apo? Si liri. Sikur që kanë interes qarqe të caktuara që të promovohet edhe lidhja mes gjinive të njëjta, martesa mes gjinive të njëjta. Kjo nuk është në favor, as nuk është për lirinë e personave të caktuar, që neve na dhimbsen ata që janë sprovuar me këtë. Por na dhimbsen dyfish ma tepër se janë vegël që dikush tjetër don me përdor për diçka tjetër në emën të kësaj lirie. e po shëmtohet njerëzia, po shëmtohet njerëzia, po shëmtohet humaniteti, po shëmtohet. Prandaj Allahu thot, e a dun, jo me qejf, pa qejf, e pranut s'e pranut, po sa e kalut kufinë, ju jeni në zonën e errët, në zonën e robnisë dhe kjo është shkelje. Sot e përdor nesër e hudh si leckë apo e gjun n'rrugë. S'vjet për kurrgjë tjetër për shembull. Qysh ki mundësi me jetu, qysh ka me pas siguri në dunja. Prandaj Allahu xhallahu ala për këtë thotë, apo kjo është tejkalim, kjo është shkelje. Dhe pastaj Allahu xhallahu ala thotë: "Walladhi hum bi shahadatihim qa'imun", e ata të cilët, domethënë, dëshmitë e tyre i respektojnë dhe i zbatojnë. Dëshmia më e madhe është la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Dhe çdo dëshmi tjetër, për çkado që ke dëshmu, je zotu, duhet me çu n'ven ato. Dhe Allahu xhallahu para kësaj thotë: "Walladhi hum li amanatihim wa ahdihim ra'un", po më falni. Para kësaj thotë Allahu thotë: "Ata që i ruajn emanetet dhe i plotësojnë i plotësojnë, domethënë besatimet që i ka marrë, emaneti që e ke marrë prej Allahut, me konë rob i Allahut, çdo emanet, çdo emanet, në punë ke marrë emanet, ke bo një marrëveshje, që në bazë këtij shërbimi ki me marrë këtë pagë, emanet është, çoje në vend, zbatoje qysh duhet, emanet, a po i vreni me çka Allahu po na pasuron, a po e shihni, Po namazi me rëndësi, kijameti me rëndësi, po, po me rëndësi edhe gjysë ore me nejtë më shumë, se paguash, edhe 5 minuta me se paguash, që ka edhe kjo detal me rëndësi, që ky është kompletimi islamit, apë. Ama jo, i këshu të punë lajena, me kënë të punë lajena, me kënë, punë më dhe që kjo është, punë e madhë është kur ti e besnik, punë e madhë kur ti e bart emanetin qysh duhet, kur njerëzit janë sigurt prej teje që kjo është, Po kur ka tradhti, kur ka mashtrime, kur ka thyerje të marrëveshjes, s'ka siguri. Edhe Allah thot pastaj për edhe për kët, edhe për emanetin, përgjegjësi që kena marr, për gjitha këto me kon t'kujdesshëm dhe e përmbyll Allahu xhel-le ve ala kët cikël të këtyne vetive që duhet të pajisim me to, që këto garantojnë stabilitet, këto garantojnë qetëshmëri, këto garantojnë liri, jetë të lumtur, që qeto që i përmena, regullimi i raporteve me Allahun dhe regullimi i raporteve me njerëz, duke u ndihmu, duke rujt nderin, rujt pasurin, duke rujt gjakun, jetën, qeto e re... që sjellin garancë, për jetë mirë. E në fund Allah xhel-le ve ala thot, Walledhine hum, Ala salatihim yuhafidhun. E filloj me namaz dhe e përmbylli me namaz. Allah thot e ata të cilët e ruajnë namazin. Atje ishte ata që e falin vazhdimisht namazin. Këtu është ata që e ruajnë namazin. Çka e ruajnë namazin? Po i ruajn kohët, i ruajn sene, po çka ka këtu e ruajn? Atje e falin vazhdimisht e këtu e ruajnë cilësinë namazit, t'i bojnë qysh duhet, rukun, e ruajnë rukun, e ruajnë qënimin kom, e ruajnë menën kah po i shkon, e ruajnë zemrën ku e kanë namaz, e ruajnë, e ruajnë namaz mirë, nuk lejojnë që t'ua kafshon shejtani namazin, t'ua rrëmben koncentrimin, ata e ruajnë, sa të kanë mundësi, e ruajnë ata namazet e tyne. Dhe të nderuar vëllezër, aja që tentoj përfundu me këtë se, Sot thashë përmes suren ta marr po s'përfundoj. Po alhamdulillah, s'prish punë, e përfundojmë javën e ardhshme, inshallah, biidhnilah s'është me rëndësi. Me rëndësi është që t'i kuptojmë mirë gjërat tamam. Shika, Allahu xhel-le ve ala, filloi me folë për namazin, filloi me folë Allahu për namazin në kuptim të sasis, a po e kuptoni? Kuptim të sasis, ata që e falin namazin, kuptim 5 vaktet i rrinë gati. Pastaj në fund, kur e përmbylli ciklin e vetive që duhet, t'i përvetësojmë, Allahu xhallahu ala përmend namazin në kontekst të cilësisë apo. Prandaj sasia e sill cilësin. Ka rëndësi e para dhe e dyta cilësia e namazit nuk vjen menjëherë apo. Valla po qohem fal natën po po shkojnë mendtë. S'po fol na hiç apo. Jo, jo, shkojn më, shkojn ful lufta. Vjen cilësia. Edhe ajo që me rëndësi me kuptuar rrugës është se cilësia e namazit Vjen nga faktorët e tjerë, apo vjen nga faktorët e tjerë. Mos i ruaj syt në sokak, e mos ruaj vesht atje, e mos ruaj gjuhën këtu, e mos ruaj dorën atje, e përziu këtu, e merre kët, e shkeli premtimet, e shkeli besatimet, e shkeli zotimet, e rrënoi përgjegjësinë. E tani Allahu Akbar, e s'ka kështu. Kështu s'mundesh me bo. Na menojmë kështu me durë tona, krejt gjynahe e Allahu Akbar. Jo, kjo Allahu Akbar, dunjanë përmas e Allahun përpara, po. Ama, lëshimit e tua, pëllimit e tua, duhesh me u marrë me to, duhesh me i përmirësu, nëse don që kur të thush Allahu Akbar, me e ndi se njëmend je para Allahut. Ngase këto probleme qëndrojnë mes teje mes Allahut e komplikojnë e komplikojnë lidhjen e komplikojnë komunikimin. Prandaj që të jetë komunikimi i çeltër, i pastër, i mirë si duhet. Largoj zhurmuesit, largoj pengesat, largoj faktorët që e problematizojnë këtë lidhje. E ato i thash, te këto që folëm deri më tani. Ruje gjuhën, ruje syrin, ruje dorën, ruje veshin, ruje zemrën ku e ki, ruje pasurin, ruje familjen, ruje këto kujdesu, kujdesu për zotimet, për dëshmit, kujdesu për përgjegjësit e tua, kujdesu. Gjitha këto me lejen e Allahut, janë faktorë të rëndësishëm që Allah pasaj shpërblen edhe me cilësi, po edhe me stabilitet në sasi. Kjo menhexhi, kjo metodë e duhur e formimit, e ngritjes dhe e përmirësimit të gjendjes tonë. E kur Allahu thot tërë kët, pastaj e përmbyll dhe thot, domthon në fund Allahu tebareke ue teala, ulaike fi jannatin mukramun. E qeta janë të nderuar në xhenete. Çdo nderim tjetër, në dunja, çfarë do koftë ai, në emër të çka do qoftë, i cili tek Allahu xhallahu ala të bën kokulur e të poshtnum, nuk të bën nder atë. Nuk të bën nder. Prandaj synoje nderimin e Allahut nderosh në dunja edhe në ahiret. Allahu na nderoftë në dunja me këto vepra, me këto cilësi, na pajistë Allahu me këto veti, na ruajt nga veset të këqija dhe nga gjitha ato të cilat padyshim e degradojnë dhe nënvlerësojnë njerin dhe Allahu na mundësoftë që